Santa Claus is here tonight. I need you with my darling this card. Izan, alas, izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo, bai. Baina, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, izan naiz. bai, bai, bai, bai, Kaixo arratsaldean entzule zer moduz ongi etorri gure kulturalea mankizunera ordu erdi batez orain ba kultur mundutik datozkigun berri zonbaitzu aipatuko ditugu gaur antzerki munduan murgilduko gara eta obra bateta zintesatuko gara hain zuzen ere xime antzerki taldetik ba 8 ikusgarri berria prestatzen ari baitira Ego Lapurdiko herri elkargoko ba, kultura bidean, saian, koka genezaken ikusgarri bat izan ziteken onakoa bai prestatzen ari dira, kultura bidean sailaren baitan ikusiali izango dugun ba, ikusgarri berezi hau. Ba honen inguruan mintzatzeko, aierti diarte lankidearekin izango gara, beraumintzatu mintzatu baita protagonistekin alde batetik, amaia enebut idazlearekin. Bai, amaiaren obretan oinarritu baitira, ba, ikusgarriaren atontzeko. Zer kontatu nahi izan diguten, berala erantzuna, aiertiri arte. Unon. Bai, egunon zuri. Patu bezala, e, ba, otxoaren inguruko ikusgarri hau, ba, iru e, eh, gazteliburutan e, eh, oinarritua dira, eta bueno, ze historio e, kontatzen dituzu bertan beraz trilogia bat da, batian iru segitipia gertzen da, ipuinunie bertxala, denetan ezautua dena. E, bigarrena otsoa seria tauntza, euskal eh, kulturatik eh, etortzen den ipuin bat da, etzen ahas ezagutua, hau zau belaunaldiz, belaunaldiz e, pasatzen baitzen. eta irugarrena sorkuntza bat da, otso goxetua, non otsoa gizartearen biktima bilakatzen den e, eh, historio horiek ere erakusten dute ba, bueno, eh, garapen bat e, eh, otxoaren aldetik, e, bueno, ba, beraren ipunetan duen e, irudi hori ba, jorratzen duzu ere, ez? Bai, bai, bai, egia da auk literaturan maiz eta luzaz otsoa, ba, otsoa gaiztoa zen, gaiztoaren papeja hartzen zuen otsoak berriki uh, aldatzen da hoi. Eh? Idazle frantzian, idazle hainitzek, orain otsoa dira edo otsoa biktima da. horra bat trilogia hortan berdin da, lehen bi liburuetan otsoa gaiztoa da. Iru serritipin, ba, serriak jan nahi ditu, eta etxeak suntsitzen ditu. Otsoa serria eta untzetan, ba, otsoak ahuntzak jan nahi ditu, eta edo pitikak eta otso goxetuan, ba kontrarioa. Otsoa gehisoa potioloa da, ez du ongi jaten, fast foodetan jaten du beti, eta amesten du egiazko iloen jatia. Eta beraz, horren inguruan da, beraz, biktima bat da, beraz, ara, bai, e, bi ipuinetan otso gehistua, eta batian maltzuha, eta batian, ba, ez, alderantzizkoa, bera da, penatua gira harentzat. Mm eta bueno, ere partekatzen da nolaz bait, e, lehenengo bi historietan ba, historia zar horiek, e, e klasiko tasuna, eta bestetik ba, bueno, modernitatea, gaur egungo gizartearen eraginak ez? Bai, bai, ala da, uh, ahas, lehen biak ahas klasikoak dira, naiz eta marrazki aldetik liburuetan ikerketa bat eramana izan den, eta dibidez irus egitipi liburuan marrazki lariak ahas marrazki de egin ditu, Ara, eta babai modernitatea eta, pre, eta preseski uh, ikusgarrian, simerrek montatzen duen ikusgarrian otson, berdina da. Uh, berriz esena ikusi uzun bezala, suria da, simple-simplea, kasik utxa, pantaia bat, eh, jas modernoa iten du eta amatxisa bat agertzen da, bere ipuina kondatzen, beraz hortan jokatzen da ba. Mhm. Eta berez, bueno, e, aurrentzako historio hauek, ipuinak dagoeneko kaleratuak izan da, gero aukera ematen du, ba, gero bueno, eskoletan e, ikusgarri hau lantzerakoan, ba, aukera izatea, liburu horiek e, lehen landu du, eta bueno, ere aurrek ikusteko, ba, liburutik e, ikusgarri lantze hori eta aldaketa horiek, ez? Bai, ikasek e, ditu liburuak eta zede argitaratu, eta ikasek uhirik banatzen ditu liburu eta zede horiek eskola guzietan, e, Euskara irakatsia den eskoletan, mm. bai ikastola, eskola publikoa eta pribatuan, beraz da eskola guziek, andreino guziek eskutan dituzte liburu horiek. Beraz noski uh, gehienetan erabiltzen dituzte, eta ez baita oin bertze libururik ipajaldeko euskaran eta beraz baliatzen dituzte eta gainera eh, etortzen malin badira ikuskerriaren ikusterat ba, bai parada da bai irakurketa jarraikian edo edo eskulanak eh, egiteko edo baliburut horietatik abiatzea. Mhm. Bueno, eta garrantzitsua da ere kaso honetan, ba bueno, ipuñak eh, euskaraz izanik, ba ikusgarria egiteko orduan ere bueno, e, erabaki autu hori egin dela dena euskaraz burutzeko, ba azken batean eh, iparraldean eta bueno, bat behar bada ba egoaldan ere euskaraz ikasten duten aurrei erakusteko, ez? Bai, bai, bai, oso hor ahas euskaraz da ikusgarria. Uh, behar bada frantseserat pasako dute egun batez, baina noementuan euskaraz da, Um, entxiatu dira ea aur frantses dunek ikusten altzutenez. Bon, hori ez da kitoi, ez duta jasne urtzen, baina eh, bai, euskaraz da, liburuak euskaraz dira, eta ikusgarri euskaraz da, eta bakizu hemen eskola publikoetan, uh, e, eskola erbidunetan, aurrek ez dute maila oso oso ona euskaraz. Eh? Mm -hmm. Beraz, ongi da, liburuak uh, irakurtzia eta ikusgarria ikustia, eta bai, parada polita da euskararen zat, ba. Mm -hmm. Eta bueno, nolaz baite, eh, gonaldi ezberdinak burutuko delarik, eh, orain e, lehena burutzen ari da hemen egolapurdiko e, herri elkargoan, gero, e, ezberdinak burutuko dituzte ere basi Nafarroan eta Donostian, eta bueno, nolaz ere lotuko du elkarreman hori egoalde eta iparraldearekin, ez? Bai, bai, bai, noski, izpurarat doazte, gero Donostiara donibar luitzunen, egia da, jen litaike egoaldean pixka bat eh, ba, lortzea ikusgarri hau eh, ematea ikusiko dugu, ea egualdean uh, eh, interesatuak diren batzuk ala ez. Bueno, ba, espero dezagun, ez honi ikusgarriari. Ba, imileska handi bat dilindalan biak jaia eskolarik ez aita txokin dear. segitzen segitzen dugu eta beno ba kasu honetan aukera izanen dugu bertan eh, parte hartuko duten bi aktorekin eh, mintzatzeko Lierni Fresnedo Arangurenekin eta Txomin Egirekin kaixo egunon biei kaixo egunon bai. eh, aipatu bezala ba otso ikusgarri hau e, Ximega antzerki taldeak E, ba, bueno, prestatzen ari duen ikusgarria dugu mintzagai, izan ere ba, bueno, aurkezpenean esan den bezala ba, hasi besterik ez da egin eta bueno, e, hemen zarete lehenik e, ba, prestaketa lanei hasiera ematen, ba, gero beste goraldi ezberdinak eingo dituzute. Eta, bueno, e, e, lehenik e, basina farroan, gero ere e, egoaldean, eta, bueno, ba, nola hasi da, eta nola ikusten duzute ikusgarri hau. Begira, hasi da e, lehenik e, hemen, uh, e, iparaldeko ego parte juntako herri eskatu digula ean olako lan baten interesabagin nuen, Jakin Jakinez, jadanik egina izan zela irakurketa bat, uh, musika horiek ere, gurekin lan egiten dute musikari horiekin idazlearen inguruan egin zutela olako lehen beraz, e, ipui horien irakurketa publiko batzu egin zituzten. Baina galdera izan da, ean, gu talde bezala, antzerki talde bezala, interesatua ginen, ba, lan horren pixka bat, e, ez dut egan nahi urrutiago eramaiteko, baina beste, beste bide batetara nolazpeit, antzerki mundura hain zuzen gehiago eta bon, bildu gara, baduan bat hilabete, e, gai hori aipatzeko, eta pixkana, pixkanaka lotu dira, esan baina, baginuela interes hori, eta eta horren inguruan gero ekipa montatu da, bai aktoreena eta musikariena. Hain zuzen musikariak dira hasieratik izan dira proiektu honetan, amaia enubiten inguruan eta hain zuzen, isimereko erbek hartu du bere gain, erbe lanunen uh, eh, zuzentzea eta artistikoki. Beraz horrela muntatu da, bon, badakizu, olako proiektuen bideratzeko ez da epela bugereko gauza, uh, hainitz bildu behar da, pentsatu, haitzinetik, ere, kasik, ba, ura, urte bat, urte bat, erdi lehen, sola saldiak eraman ginitu launen inguruan, eta e, bide luzea da, gero behar dira ere ekonomiko batzu, nolazpeite bildu unen, ahal bidetzeko eta badiru diortan girela eta guk zer nahi izaz, orai eh, jokolari bezala, sartua gira bulu belagi <laughs> historio honetan. Hado, mm-hmm. saipatu bezala, ba, orain eh, asia denik, eh, orain e, lapurdiko herri elkargoan hasiko da prestaketa hauek, gero aukera izango zute, Basina Farroan ere izateko, bueno, liarni, ba, aukera e, nola jasotzen duzu, bueno, ba, aukera hau, eh, iparraldean e, eh, onelako ikusgarri bat e, lantzeko, eta bueno, gero behar bada ba, ere egoaldera e, urbiltzeko aukera izateko. Nik uste dute guretzat oso garrantzitsua dela ego eta iparraldeko lotura hori egitea, eta ez daude horrelako, ez da errex aurkitzea horrelako lan bat, ez? Hori oportunidade hori ematen duena, eta guretzat oso garrantzitsua da, bai aktore aldetikan, eta bai eskualde aldetik ere uste dut garrantzitsua dela lotura hori egitea. Simerrek egiten duen proposamen horretan nik benetan pozpozik nago, asko estimatzen dut, beraiek ni e, deitzea. Eta, bueno, orain sartu berria gara, energia hundiarekin, indarra hundiarekin, eta nik uste dute izango duela bere arrakasta eta ea ber eh, goaldera ere <laughs> e, aktuazio batzu baditugun, ikuskizun batzu baditugun eta hor aurkitzen dugun baita ere gure lekua lan hau beste aldera eramateko, ez? E, eh, egoaldera eramateko politia izango litzake donostian hor ditugu hiru emanaldi, baino ea gehiago ateratzen diren eta hortxe gabiltza, ea, ea. <laughs> Bai, Biztan gure mundu honetan aipu dela, hainitz behar direla egoaldearen eta ipagaldearen artean. Bideak jorratu, bideak egin, e, baina hitzetatik obretara pasatzera ez da gauza eretxa. Eta kulturar loan ere, nahiz pentsa daiteken hola teoria batean edo ideia batean kulturar loan, nola kultura mankomun bat badugun nunbait, eretxago denik, baina ez da horrela pasatzen eta mm, egia da guk simeren badu ura urteak eh, esperientzia batzuk eraman ditugula bide horien jogatzeko eta oso konkretuki. Eta liagnerikin ez talen aldia elgar, lan bat eramaiten dugula, baina beti poz handia da niretzat berarekin lan egitea eta eta igualdeko beste lagun batzuekin ere posibilitatea dugularik baina jakin behar da, ez dela bat ere gauza erretxate. Gainera, behar bada, gainera gaurko errealitateak ere hainbat arlotan ez duela gauza erresten. Eta eskerak eh, badirelari kolako posibilitateak, uste dut hemengo erri elkargo unek ere gain hartu duela harreman batzu idikitzea donostirekin eta guzi, eta eta hori biziki importantea da guretzat bide horien. Eh. Gero, eh, proiektuak egiten dute ere, konkretuki uh, pentsatzen dugu, egia egan, nolazpeit gauzipen bat balimadu madu historiunek, otxo historiunek, e, eh, ba, bideak irekiko direla eta zabalduko gara, e, eh, hain zuzen. Eh. Gu saiatzen gira behintzat hori ahal bidetzen, hala, saiatzen gira. Epatu mhm. dituzu beraz, e, zailtasun horiek, e, bueno, kulturan eta egunez berdinetan, baina egia da, ba, dei hau egin zaizuelarik, eh, ba ere, autu garrantzitsua da, azken batean euskeraz e, burutzea ikusgarria, eta bueno, hori azken batean baita, ba, egualde eta iparaldaren arteko lotura, ez? Ba, dena, baina alde hortatik e, guk talde profesional bezala, e, simerek eranduen bezala beti danik, euskal herrian kokatu du oita amagurte untan bere ibilbidea, Eh, eta eh, ez da jatogiz eh, hori, talde hori sortu dutenak ez dira euskaldunak, baina nunat bizitzerat etori dira, eta beren bide artistikoa hemen egin dute, eta berek erraiten duten bezala, ni ez nahi Jean-Marie eta Marie-Julienen orde mintzatuko, baina beti egan dutena da ez dutela inon ordezkatu nahi hau edo hura, baina ezin zutela ere beste ibilbide artistiko bat egin hemen. Eta hori ez da bakarrik hitzetan frogatu, baizik eta ekintzetan. Ni olatzekin hasi nintzen eh, taldean txartu nintzelaragik lehen obra egin duguna molde honetan, nolazpeit, larogoita amazazpian, obratu ginoen. Badu orai amala urte, ez da oraikoa. Eh, Gerostik eh, taldeak egin zuen lan erraldoi bat, eh, Kaukasiak jaskoboro bilarekin eta hain zuzen jadanik, Lerni, Olatz, Ramon Agirre, Patsi Perez eta beste hainbat egoaldetik etorri ziren gurekin lan egitea, eta musikariak ere, e, aito forrundarena eta guzi, eta, eta uste dut proiektu horrek ez duela merezitu nire idritziz, Eh, Euskal Herrian eta Euskal Herriak ez duela ere, eta gainera, eh, aski behar bada kanpora begira ere sustengatu, zeren lan hori eman dugu Euskaraz, Euskal Herritik kanpo ere, hanbat tokitan, e, eta Euskaraz, nahiz baziren gain titulu batzu eta guzti, biztan dena, gaurko teknikak ahalbiditzen dituen posibilitateak teatroan ere. Eta hori egin dugu, e, gero izan da babazango horiak, guk egin ginuen obra bat frantsesez eta e, zuek eman zinuten gero moldakuntza bat amaren memorioa egoaldean. Beraz lan hori ez dugu egun hasi. Lan luzea da eta molde jarraiki batean egiten ditugu olako esperientziak eta azkena, hain zuzen, orai sartu berriak gara eta segitzen dugu hildo hortatik, eta egiten ditugu ere, talde bezala beste bide batzu jogatzen. Baina hori guretzat oso garrantzitsua da, zeren gure bide artistikoa nolazpeit, e, eh, ba, egiten baitu eta gorpuzten baitu funtsez. Dudai. Ba, ba, bueno, ba, bikain mi esker eh, biei, e, aipatu bezala, ba, otxo ikusgarri hau gure gana urbiltzatik. Ba, bueno, ono bide pixka bat dauka egiteko, baina behar duzue jakin, otzailan agertuko dela eta otsaila gure egutegi zaharrean da otsoaren hilabetea. Baina hori, ohartu gara gero, e, ez dugu aguzeletik bat ere ez du pentsatzen, ba, dena gure munduan dena horretik pentsatzen dugu, baina ohartzen gira kasualitate hote da, destinoa, ez dakit zer, eta gertatzen da otsailan agertuko dela, baina hori, hola da. <laughs> Ami ba, esker eta bueno, liar nizu gaipatu bezala ja sortea den eta bueno, egoaldean ere edatzen den, ez? Ea, ea, espero dut bai bai, gertzbiatzez, bai. Bengaldetuzu, aita no. txurrin bi ikusgarri berriaz zerbait gehiago jakin dugulakoan eskartuko ditugu protagonistak. Txominegi, Lierni Fresnedo, eh, izan ditugu simegantzarki eta amaia enebut idazlea ere. Aier tiri arte lankidari eskerrak ere emanez, gure gaurko kulturalea emankizuna, ba, bururatuko dugu. Gogoan izan alere, eh, ikusgarria, otxaietik landa ikusi izango dugula. Ba, besterik Izan ongi, aio. Eu fui a ver a minha amada lá pros baixos de um jardim. Eu fui a ver a minha amada lá pros baixos xostun jardin De lluma rosa encarnada para se lembrar de mi De lluma rosa encarnada para se lembrar de mi Joan lorategira maitea ikustera Joan Lorategira maitea ikustera Manion arroxa eder bat nerekin oroiz Manion arroxa eder bat nerekin oroiz edi Mina maikoan emurre Miña mai con e Ai chore porque muto amargou Ai chore porque muto amargou Para então descer ao mão Para então descer ao Adeus mo deu, adeus mo levou Adeus mo deu, adeus mo levou Adeus mo deu, adeus mo levou fui a ver o meu vencinho lá pros lados do passar. Eu fui a ver o meu vencinho lá pros lados do um passar. Dele o meu lenço do linho que eu deu mais fino bragar. Dele o meu lenço do linho que eu deu mais fino brega joan intze baratze ondora pampo ikustera joan intze baratze ondora pampo ikustera manion ene mokan esalio finez egina manion Ene mokan esali ofine zegina hiltzean, Aiaman hiltzean Egin negar mina zuenari egin negar mina zuen ari Munduak jakin dezan, munduak jakin dezan Urak dakarren, urak darama, urakarri urak eraman Urakarri urakera ma Verdes pra dos verdes campos Onde está minha paixão Pela Itá Se lai no no ote da Asan doriñas no param Unas plotan, otras no En ara gelditzen Zenbait dira itzultzen